بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد večeras inšala govorimo ili počinjemo sa rijal predavanja prema knjizi poznatog imama, poznatog velikana u Leme, imama Šemsudina, Ebu Abdullaha Muhammada ibn Ebu Bekra, poznat kao Ibn Qaim el-đeuzije, ali i rahmetullah, dakle, držimo predavanja s ono njegovoj knjizi i gafatu lehfan min mesajdi šeitan ili kako su kod nas preveli šeitanove zamke. U toj knjizi Imam Ibn Kajim alaih rahmetullah je u prvih 12 poglavlja obradio jako zanimljive detalje o tome šta je to što Iblis najviše napada kod čovjeka, šeitan, čime se to posebno služi i kako da se čovjek tome odupre. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanike – da ljudima pojasne kako se stiže do dženeta i kako se Allah subhanahu wa ta'ala ispravno obožava. Tako je Muhammed sallallahu alejhi ve sallame učinio svojim robom i svojim poslanikom da izvrši zadaću koju mu je dao. Učinio ga je povjerenikom nad njegovom objavom i najboljim od njegovih stvorenja i poslao ga kao milost svim svjetovima, kao imama onima koji su bogobojazni. Zatim, Allah ga je subhanahu wa ta'ala učinio dokazom protiv nevjernika i dokazom protiv svih stvorenja i poslao ga je u periodu kada nije bilo poslanika da njime uputi ljude najboljem putu koji vodi Allahovoj ljubavi Allahovom zadovoljstvu i istovremeno zahtjeva od stvorenja da ga poštuju, da ga slijede i da ga vole. I Allah subhanahu wa ta'ala je zatvorio sva vrata koja vode džennetu, osim vrata do koji se stiže njegovim putem. Dakle, putem Rasula sallahu alaihi wa sallame. I Allah je subhanahu wa ta'ala ozračio, osvjetlio njegovo srce, njegove grudi i od njega je uklonio teret i podigao mu je spomen, tako da ga ljudi spominju. Na njega se salavat i mole Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Te je Rasul sallallahu alaihi wa sallame jedini pravi vodič do dženneta i jedini istinski komentator Kur'ana. To onaj ko se prihvati njegovog puta spasa onaj ko to, ko to odbije, propao je. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da i njegov put, njegov sunnet, bude uzor vjernicima. A on je, salallahu alaihi wa sallame, umet ostavio na jasnoj stazi. Allah kaže u suri Jusuf, Kul hadihi se bili ed'u ila Allah, ala basiratin ene o mani teba'ani, wa subhanallahi wa ma ene minal mušrikin. Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu s jasnim dokazima ja i oni koji me slijede. I neka je slava Allahu, ja nisam mušrik, ja nisam više božec. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorenja stvorio slučajno, već je učinio predmetom obaveze, dakle mukellefin, Oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao nešto što je obavezno, nešto što im naređuje i nešto što im zabranjuje. Zatim im je naredio da to što im naređuje i što im zabranjuje ispravno razumiju. I onda ih je podijelio na one koji su srećni i oni koji su nesrećni. I svakoj od ovih skupina Allah subhanahu wa ta'ala je pripremio mjesto. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala im je dao da imaju znanje i da imaju rad. I da to prati ili da to ide iz njihovih srca, s njihovih jezika, kroz njihove poglede i kroz sve njihove organe. Onaj ko to ispravno upotrijebi, on će biti u skupine srećnih. A onaj ko to ne upotrijebi ispravno, ko to zaupotrijebi, on će biti od skupine nesrećni. A da sve ćemo biti pitani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kan anhu mas'ula i sluh i vid i razum za sve to će se biti pitano obzirom da je srce glavni organ tijela glavni organ čovjeka i da je ono poput kralja u svom kraljevstvu i da od njega dolaze naredbe i da organi reaguju s ono njegovim naredbama, Allah ga je subhanahu wa ta'ala učinio i predmetom ili centralnim predmetom upute. A Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže Ela, wa inne fil džesedi mudgaten, iza salahat, salaha al džesedu kullu. U istinu, u tijelu ima jedan organ koji kad je dobar, dobro je čitavo tijelo. Hadis bilježi imam, imam Buhari. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da organi prate srce, prate njegove naredbe, prate njegove instrukcije i Allah ga je subhanahu wa ta'ala učinio kao pastirom nad stadom. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallame, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'ijetihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Obzirom da je Iblis shvatio da je srž životnih odluka, životnih akcija u srcu i da je oslonac na njemu, upregao je sve svoje snage, sve svoje vojske da to srce ili da tim srcem ovlada. Zato je prionuo sa svim mogućim aspektima strasti da zavodi čovjeka, da uljepšava čovjeku ono što ga odvraća od puta istine. Uložio je sve što može da bi čovjeka okovao u svoje zamke i istovremeno da čovjeka učini svojim robom. Zbog toga svaki insan koji ne prati ono što mu Allah naređuje ili što mu Allah zabranjuje. On automatski radi ono što šeitan, ono što šeitan voli. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je omogućio ljudima da uz pomoć njega, tražeći zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala, mogu da se odupru šeitanu, mogu da mu odbiju njegove, njegove vesmese, njegova nagovaranja, kojima odvraća ili napada ljude. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna ibadi lejse leka lehim sultan. Zaista, moji pravi robovi, ti nad njima nećeš, nećeš imati vlasti. I to je ono što Allah, čime Allah subhanahu wa ta'ala ohrabruje vjernike, da onaj vjernik koji bude istinski vjernik, Allah će ga pomoći da se sačuva šeitanovi spletki i šeitanovi zamki. A On se zakleo Allahom i njegovom veličinom da će robove sve do sudnjeg dana zavoditi. Prvo poglavlje ove knjige Imam Ibn Kajim, ali i Ramatullah je naslovio, poglavlje o podjeli srca na zdravo, bolesno i mrtvo srce. Obzirom da je srce takvo da se može opisati životom i smrću, ono se i dijeli u najmanju ruku na te dvije podjele. Dakle, živo, živo srce, zdravo srce i mrtvo srce. Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o Ibrahimu alaihi salam u suri Šuara kaže وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ gospodaru, nemoj da me poniziš. Na dan kada budu robovi proživljeni, na dan kada neće nikakvo blago, dakle i metak, a ni djeca od koristi biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe, spašen biti. Samo će onaj koji Allahu čista srca dođe, spašen biti. Čisto srce, kalbun selim u ovom ajetu, je ono što čovjeku nudi spas. Pod čistim srcem, u ovom značaju, dakle selim, ono što je zdravo, što je čisto, označava srce koje suprostavlja svakoj strasti koja ga odvraća od Allaha i koja odbija svaku sumnju koja se suprostavlja izvješću bilo iz Kur'ana bilo iz hadisa Rasula sallallahu alejhi ve wasallame. Zbog toga je zdravo srce. Ono srce kod kojeg ne postoji prostor za obožavanje bilo čeg drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala i koje ne prihvata bilo koji drugi sud osim sud Allaha subhanahu wa ta'ala. To je srce koje je u potpunosti čisto u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ljubavi prema njegovom poslaniku. To je srce koje strahuje od Allaha, žudi za Allahom. Na Allaha se oslanja, njemu se predaje, pred njim je ponizno i njemu daje prednost, odnosno njegovom zadovoljstvu nad svim ostalim. To je srce koje pored Allaha nikog drugog ne obožava, to je srce koje u sebi sadrži puku čistoću i koje samo Allahu subhanahu wa ta'ala robuje, bilo kroz čežnju, bilo kroz ljubav, bilo kroz oslanjanje, bilo kroz predanost i, pok i, i, i iskrušenost, bilo kroz čežnju. Zato ga je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da takvo srce kada voli, voli radi Allaha, a kada prezire, prezire radi Allaha. Kada daje, daje radi, radi Allaha, a kada ne daje, ne daje radi Allaha. To shodno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme kog bilježi imam Ebu Davud i drugi. Zatim, to srce, ono ne samo što je predano vođstvu Rasula sallallahu aleyhi wa sallame i njegovim uputama, već ono čvrsto stoji na zavjetu, na ugovoru, da taj Resul bude jedini vođa sallallahu aleyhi wa sallame, bilo u riječima, bilo u dijelima. Ono prihvata vjerovanje, samo ono koje je potvrđeno bilo Kur'anom, bilo riječima Rasula sallallahu sallallahu alaihi wa sallame. I ono nikada ne žuri da donosi odluku dok ne vidi da li je to u skladu sa vjerom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhe lezine amenu la tuqaddimu bejne jeda illahi wa rasuli. O vjernici, nemojte se odlučivati ni na što prije nego vidite šta Allah i poslanik o tome, o tome kažu. Dakle, nemoj ništa reći, nemoj ništa uraditi dok ne vidiš kakav je propis, kakav je propis vjere. da su neki od selefa, od prijašnjih generacija, od tih prvih generacija umeta, rekli ne postoji ni jedno dijelo, ma koliko malo bilo, a da za njega neće biti otvorene dvije knjige. Na jednoj će pisati zašto, a na drugoj kako. To jeste, zašto si to uradio, u ime čega, s kojim poticajem. I drugo, kako si to uradio, po ugledu na koga, koga si pratio, čije si savjete ili čije, čija si uputstva uputstva, u tom dijelu htio. Dakle, prvo, prvo je pitanje o poticaju dijela, o nakani, o namjeri, o nijetu. Da li je to radi neke trenutačne dunjalučke koristi? Da li je to radi sticanja pohvale stvorenja ili radi izbjegavanja njihova kuđenja? Da li je to radi neke trenutačne koristi ili radi odbijanja neke trenutačne štete ili je poticaj na to isključiva žudnja za zadovoljstvom uzvišenog Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. I zato će to pitanje biti stvorenjima radi čega ste radili. I nama su poznate mnoge predajem u kojima Rasul sallallahu alaihi wa sallame upozorava razne kategorije ovog ummeta, da će za njihova dijela koja ne budu bila radi Allaha urađena, iako su urađena ispravno u smislu forme, da će za ta dijela zapravo ljudi trpjeti kaznu. Zatim, drugo pitanje kako. Pitanje kako si to radio. Po ugledu na koga. Znači, Allah će subhanahu wa ta'ala pitati robove to što ste radili od dobrih dijela koja ja volim, jeste li zaista radili radi mene da steknete moje zadovoljstvo? Zapravo, to će biti pitanje da li slijedimo instrukcije Rasula sallallahu alaihi wa sallame. Znači, prvo pitanje je pitanje o ihlasu, o iskrenosti, o predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a drugo pitanje je pitanje je li to bilo u skladu sa propisima kako sam ih propisao zapravo kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i kako je na njih ukazao moj poslanik sallallahu sallallahu alejhi ve selleme. I to je suština ili to je osobenost zdravog srca. Srca koje je čisto, koje ne dozvoljava da radi djela koja nisu radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugo srce je mrtvo srce. To je srce koje nema života, ne poznaje svoga gospodara, ne obožava ga, ne izvršava njegove naredbe, ne kloni se njegovih zabrana, ne voli ono što Allah voli, ne žudi za njegovim zadovoljstvom. To je srce koje isključivo prati svoje strasti, pa makar u tome bila i srđba Allaha subhanahu wa ta'ala. To je srce koje ne misli ni na što, do, do na to da li je uspjelo da realizuje one strasti kojima, kojima stremi bez obzira da li će Allah sa tim biti zadovoljan ili će na to biti srdit. To je srce koje obožava nekog drugog sem Allaha subhanahu wa ta'ala. to je srce koje ne strahuje od Allaha, ne žudi za Allahom subhanahu wa ta'ala i ne osjeća potrebu da veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako voli, voli radi svoje strasti. Ako mrzi, mrzi radi svojih strasti. Ako daje, daje radi svojih strasti radi interesa. A ako ne daje, ne daje radi svojih strasti i radi interesa. I to je srce koje svojoj strasti daje prednost nad svim ostalim, odnosno nad onim što Allah subhanahu wa ta'ala voli. To je srce čiji je vodič njegova strast, njegov čeif. To je srce kog vodi neznajnje, čija jahalica njegov nemar. To je srce koje je opterečeno, zauzeto, razmišljanjem o tome kako da postigne ovo dunjalučke koristi. Ono je opijeno strašu i ljubavlju za ovim trenutnim projektima. Kada se poziva Allahu i sudnjem danu, ono se ne odaziva. To je srce koje prati šeitana buntovnika. To je srce koje radi dunjaluka se srdi i radi dunjaluka se raduje. To je srce kog je strast toliko zaslijepila da osim neistine na dunjaluku ništa ih drugo, ništa ga drugo ne interesuje. To je dakle mrtvo srce. Postoji treće srce, a ono je bolesno. To je srce koje ima primjesa i živog i mrtvog srca. Znači, Srce koje ima života, ali je bolesno toliko da mu nekada ta bolest ometa put prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato u njemu ima ljubavi prema Allahu, ima i ihlasa, ima imana vjerovanja, ima na Allaha subhanahu wa ta'ala, ali u njemu ima jak poticaj njegovih strasti. Žudnje da postigne ovo dunjalučke užitke, u njemu ima i zavidluka, ima i oholosti, ima umišljenosti, ima ljubavi za isticanje i tako dalje. To je dakle srce u kojem se u biti vodi velika borba ili oko njega se vodi velika borba između šeitana i meleka, između dobra i zla. Zbog toga rob, braćo i sestre, on shodno svojim dijelima pomaže ove vojske. Ako su dobra dijela, on pomaže vojske meleka. A ako su hrđava dijela, on pomaže, pomaže vojske, vojske šeitana. Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Hajj spominje ove tri vrste srca. I kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ, مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Prije tebe, mi ni jednog poslanika i ni jednog vjerovjesnika Muhammeda nismo poslali, a da šeitan nije kad bi on što kazivao, ukazivanje njegovo ponešto ubacio. Allah bi ono što bi šeitan ubacio uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i Allah je mudar. Zatim, sljedeći ajet, i u, u nastavku liječ ale ma yulqi shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marab wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimin la fi shiqaqin ba'id da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su srca svirepa, mrtva dakle, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إذا بأني كويس زنينم obdareni, spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa unj povjerovali i da mu srca njihova budu sklona, a Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. Znači u, ovom, u ova tri kuranska ajeta sure El Hadži, Allah subhanahu wa ta'ala govori o tri srca. Dakle, kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto objavljuje Resulu sallallahu aleyhi wa sallam i šeitan pokušava da to izvrne, da to ometa, ko što je praksa svih onih koji ne vjeruju, nakon tog momenta Allah daje da se, da se pokažu tri skupine – ljudi, odnosno tri vrste srca. Prva dva spominje Allah, to su bolesno i mrtvo. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala da bi ono što je šeitan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna. Dakle, prvo srce. I za one čija srca kasije, svirepa, mrtva. To je drugo srce. I onda u sljedećem ajetu kaže i da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa da u njeg povjeruju i da se njemu predaju, da mu budu sklona. Znači Allah subhanahu wa ta'ala u, ovo, u ovim kuranskim u ovim ajetima govori o tri srca. Prvo, bolesno, zatim mrtvo i spašeno srce. Ono koje u istinu prihvati, prihvati Allahov, Allahov put za to srce koje je koje je mrtvo koje je bez osjećaja koje ne prihvata iman ono je poput paralizovane ruke poput nijemog jezika poput razbijenog nosa poput oka koje koje ne vidi da li zbog toga što ga od toga odvraća snaga njegove bolesti ili njegova strast, nebitno je, ali je ono ono koje neće da ide, koje ne prihvata Allahov put. Znači, srce bolesno i srce mrtvo su ona koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ovom 53. ajetu sura Al-Hajj. I u 54. ajetu je spomenuo srce koje je spašeno, koje je zdravo. Ono koje je, koje prihvata istinu, koje ne daje nad istinom ikome prednost. To je ono koje u istinu prihvata Allaha subhanahu wa ta'ala za gospodara. Zato šeitan ono što ubacuje ljudima od njegovog sašaptavanja ili ono što ubacuje u srca od sumnji, od nejasnih stvari, e to je velika kušnja, veliki ispit za ova dva srca, za bolesno i za mrtvo srce. Znači, braćo i sestre, bolesno i mrtvo srce su jako dobra podloga onome što šeitan ubacuje od lažnih riječi, od sumnji, od strasti i tako dalje. I takva srca nemaju snage da to odbiju. To može da odbije samo zdravo srce. Što je srce zdravije, to lakše odbija šeitanove napade, šeitanove spletke – I mi vidimo, braćo, u našem okruženju, u našem društvu, kako ljudi koji su zapali u iskušenja, koji su dozvolili sebi da ih prate i dobra i hrđava djela, da ih šeitan lako zavede, iako su vjernici, iako tvrde da su da su na Allahovom putu, ali kad sebi dozvole da imaju bolesti u srcu, mala im sumnja treba da neku lijepu i dobru stvar koju Allah voli da je ne izvrše ili da je, da je ostave. O ovim srcima govori Irme u poznatom hadisu kog bilježi ima muslim, kog bilježi ima muslim od koji kaže da je Rasul sallallahu alejhi ve selleme da je Rasul sallallahu alejhi ve selleme rekao Tu rabul fitan على القلوب كأرض العصير كأرض الحصير أودا أودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجاخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا illa men ušribe min heva wa kalbin ebjab fala te burruhu fitne ma damet is samavatu val ard. Dakle, kušnje se izlažu srcu ili srcima poput, poput hasure. Poput hasure sve grančica ili sve stabličica po stabličicu. I koje god srce to prihvati, na njemu se ukleše crna mrlja. Ako je god srce to odbije, na njemu se ukleše svjetla mrlja, bijela mrlja. Tako da srce postane dvojako ili dva vrsta srca nastaju od toga. Srce koje je crno, sivkasto, poput nagnutnog vrča. Niti zna što je dobro, niti negira ono što je zlo osim ono što njemu odgovara, osim ono što odgovara njegovoj strasti. Dakle, srce koje <clears throat> prihvata ta iskušenja, te fitnete, te grijehe, ono postaje crno. Tako crno da je da nije sposobno da uopšte razlučuje šta je dobro, a šta je zlo. I ono je kako ga opisuje Resul sallallahu alejhi ve sellem poput nagnutno, nagnutog izvrnutog lonca u kojem ne može ništa dobra da ostane. Wa qalbin abyad ima drugo srce koje je bijelo, koje je bijelo, fala taburuhu fitne ma damati samawat wal ard. Znači ono srce koje odbija ta iskušenja, te grijehe, te strasti. Ono postaje bijelo, tako da mu ne može naškoditi zlo i iskušenje sve dok je nebesa i zemlje, sve dok je živ inšala insan. Ovaj hadis ima muslim je naveo u svom dijelu, poznatom na dakle, dijelu Sahih, dakle Sahih, njegovo dijelo, koje, u kojima je registrovao hadise Rasula sallallahu alaihi wa u knjizi o imanu, o vjerovanju, u poglavlju bede e islamu gariba wasa yaudu gariba u poglavlju dakle islam je počeo na pojedincima i tako će se vratiti na pojedincima kao da nam kaže ovim srostavanjem ovog hadisa o fitnetima i o srcima u ovom poglavlju o, o, o pojedincima kao da nam kaže osobenost kada srca stradaju iskušenjima kad ne mogu da odbiju isku, iskušenja to je osobenost zemana kada nema puno pravih vjernika Isto kao što na početku islama, status, odnosno broj vjernika bio mali, malobrojan, tako će doći opet vrijeme kada će vjeru nositi rijetki ljudi. E u takvom stanju aktualizira se problem srca, odnosno slabiji srca koja ne mogu da odbiju, ne mogu da odbiju ova ova iskušenja. Dakle, u ovom hadisu Resul sallallahu alejhi ve selleme je podijelio srca na dvoje na ono koje je <clears throat> mrtvo, koje je poput izvrnutog ili nagnutog e, e, vrča, odnosno lonca, a nagnuti lonac u sebi ne može da, da zadrži vodu, i ono koje je, koje je bijelo. E, srca čeka ih propast, ova koja upijaju strasti i koja se ne odupiru onome što im, što im, što im škodi, I kod njiha se primjećuju dvije jako bitne stvari, braćo i sestre. Prva, nisu sposobna da razlikuju šta je to dobro, a šta je to zlo. Ovo je karakteristika mrtvih srca. Ne mogu da razlikuju šta je dobro, a šta je zlo. Oni ne samo da ne razlikuju to, nego nekada ono što je dobro – smatraju zlim, a ono što je zlo smatraju dobrim. I druga karakteristika ovog srca koje je mrtvo, koje je jako bolesno, jeste da ono sudiju u životu, za sudiju u životu uzima svoju strast, svoj nef, svoje prohtjeve i daje mu prednost nad onim sa čim je došla, sa čim je došla vjera. Dok s druge strane, bijelo svjetlo srce, srce vjernika, je srce koje je zablistalo svjetlošću imana. To je srce koje tačno zna šta je dobro i tačno zna šta je zlo. I uvijek u, sud, u, u, u, u, u, u sudu daje prednost Allahovoj objavi, bilo Kur'anu, bilo sunatu Rasula, salallahu alaihi wasallam. Dakle, ti fitneti, te kušnje, ti grijesi koji napadaju srca, to su zapravo uzroci bolesti srca. Mogu biti strasti, a mogu biti sumnje. Postoje i kušnje koje su zabluda, pogrešan put. Postoje kušnje grijes, grijeha i novotarija. Postoje kušnje nasilja i neznajna jedne od ovih, odnosno prve od ovih kao što su zabluda i neznajnje, one vrlo često kvare čovjeku nijet. Znači neznajnje može čovjeku da pokvari, da pokvari zapravo zabluda, da lalet, kvari čovjeku nijet. Dok neznajnje i zulum kvari čovjeku znajnje i ubjeđenje. Prenosi se od ashaba radijallahu Allahu, među njima i Huzeife, da su oni srca podijelili na četiri kategorije. Prvo srce je čisto srce u kojem postoji svjetiljka koja obasjava, koja svjetli. To je srce vjernika. Drugo srce je srce koje je prekriveno, učahureno, zatamljeno, To je srce nevjernika, mrtvo srce. Treće srce je srce koje je izopačeno. Srce koje je izopačeno, preokrenuto, to je srce dvoličnjaka, licemjera, munafika. Ono, ako spozna istinu, odbije je. I ono postaje, postalo je slijepo nakon što je jasno vidjelo stvari. I četvrto srce je srce koje ima u sebi i primje se imana, vjerovanja, i primje se mjerstva. I onda ono je bliže smrti ili životu, shodno tome šta u njemu ima više. Ako u njemu ima više dobra, imana, onda je bliže živom srcu. A ako u njemu ima više lice mjerstva, zla i ostalog, onda je bliže onda je bliže mrtvom srcu. Ovako je Ibn Kajmalej Rahmetullah započeo svoje prvo, prvo poglavlje, govoreći o podjeli srca. Dakle, u biti, da sumiramo ove podjele. Shodno kuranskom aj, kuranskim ajatima iz sure Hač i shodno ovom hadisu Rasula sallallahu alaihi wa sallame kod imama muslima od Huzeyfe radijalanhu, možemo konstatovati da se naša srca, ljudsko, ljudska srca, dijele se na tri kategorije – Prvo srce je zdravo srce. Zdravo, to je srce vjernika. To je srce koje voli Allaha, koje voli Muhameda sallallahu alejhi ve selleme i nad njima ne daje nikome prednost. To je srce koje za sudiju, za svoja dijela, za svoje riječi uzima Allaha i poslanika i uzima istinu. To je srce koje voli radi Allaha mrzi i prezire radi Allaha, daje radi Allaha, lišava ili ne daje radi Allaha. To je srce vjernika. To je srce koje objava osvjetljava, kojem je objava hrana, isto kao što je kiša hrana zemlji. Drugo srce je mrtvo srce, to je srce nevjernika. To je srce koje ne prihvata u životu nikakve standarde, osim ono što odgovara njegovoj strasti, njegovom čeifu, prihvata samo ono u čem je njegov interes. Ako daje, daje radi interesa. Ako lišava, lišava radi svog čeifa. Ako voli, voli radi interesa. Ako mrzi, mrzi radi interesa. To je srce koje je u sebi dozvolilo ili dalo, instaliralo takav aparat da je nečem drugom dalo prednost nad Allahu, nad Allahom i nad poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme. I treće je srce koje je nama najinteresantnije za, o, za, za, za, za ovu temu je bolesno srce, a to je srce koje u sebi ima i dobrih dijela i hrđavi. I braćo i sestre, to je srce oko kojeg se meleki i šeitani najviše bore. Znači, borba meleka i šeitana je jako aktivna intenzivna oko tog srca. Te čovjek kada god, a to je srce koje dakle ima i dobri i loši stvari, kada god čovjek, kada god čovjek uradi dobro djelo, on pomaže vojke, vojske, vojske meleka. Kada god čovjek uradi hrđavo djelo, onda on po, pomaže vojske šeitana. Zato je kod ljudi sa ovakvim srcem mnogo bitno da ga uzima da ga prihvati zdravo, jako društvo, koje ga pomaže, koje ga nagovara, koje ga bodri, da radi dobra djela, da bi time ojačalo poziciju meleka. I ovo je srce koje u sebi, dakle, ima dobra, ima imana i ono pripada krugu vjernika, ali je jako slabo i treba mu pomoć. Zato je Resul sallallahu alaihi wasallam, braćo i sestre, došao da zalije srca, da osvijetli zdrava srca, da pomogne bolesna srca i, ta, i da ukaže na kaznu mrtvi srca. A nema veće kazne za čovjeka nego da mu Allah da da mu je srce kamenu, da mu srce ne osjeća. Zbog toga kaže ima Ibn Kajmalej Rahmetullah u jednom svom drugom dijelu nije stvorena, odnosno stvorena je džehennemska vatra da bi istopila ta kamena srca. Jer su kamena srca srca koja su najudaljenija od Allaha subhanahu wa ta'ala. A srce kada postane kameno, onda oko presuši, nema suze. Time ćemo inšala privesti kraju ovo naše predavanje ili govor o ovom prvom poglavlju kod imama Ibn Kajma alaih rahmetullah, pa ćemo inša Allah za 15 dana nastaviti sa drugim poglavljem u kojima ili u kojem imam Ibn Kajma alaih rahmetullah govori šta je suština bolesti, bolesti srca. Završit ćemo sa riječima imama Ibn Kajima iz njegove knjige Riznice znanja gdje kaže Srca su Allahove posude na zemlji. Najdraža njemu su ona koja su najmekša, najpostojanija i najčišća. Zatim kaže, srca su ili srca koja su vezana za strasti, zakoljena su od Allaha shodno količini te njihove vezanosti za strasti. Dakle, srce, s odnovezanosti za strasti, toliko je zaklonjeno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nam podari zdrava srca, da nam sačuva pozicije zdravih srca, da nam da u srcima ljubavi prema njemu, njegovom poslaniku i njegovoj vjeri. I molim Allaha Đelešanuhu da nas sačuva od mrtvih srca, da nam izliječi bolesna srca i molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći u Siriji koja se bore za dostojanstvo, za vjeru, za iman, za svoju slobodu. Inšala, ako Allah bude dao prilike, govorit o Siriji, o Šamu, o tome kako je Kur'an hvali tu zemlju, o ljudima, o šamlijama kroz hadise Rasula sallallahu alaihi wa sallame, braćo i sestre, jako je bitno da za njih upućujemo dove, da za njih molimo, da širimo istinu onome što se tamo dešava i da Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da njihove neprijatelje uništi, da, i, da im Allah subhanahu wa ta'ala bude onaj koji će se osvetiti za ono što rade. Je se navodi u predajama od Rasula sallallahu alejhi wa sallam gdje kaže ničeg se u životu više nisam bojao nego da onaj kom učinim zulum, da osvetu prepusti Allahu. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da on odgovori zulumčarima i, i neprijateljima koji se okupili protiv nevinih ljudi i da on pripremi njihov, svoju osvetu njima. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva na imanu i islamu. Da nam otvori vidike, da razumijemo vjeru i da nam sačuva iman, da nam sačuva islam i da budemo od onih koji Allahov put slijede i javno i tajno i u privatnom životu i u javnom životu i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da ovo večeraš naše druženje ne napustimo, a da nam nije oprostio grijehe i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam da želje i volje da kad god ugasimo kompjuter, da proučimo par stranica iz Kur'ana i da nam to uvijek bude zadnje sa čim završavamo naš dan i počinjemo sad, sad, sad ćemo završavamo naš dan i, i, i završavamo našu, našu noć. Da vas Allah nagradi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I naša posljedna doba jeste neka je vala Allahu gospodaru svih svjetova. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.